بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sad ćemo ako Boga uzeti akidu prvi put i ona je veoma Mi smo rekli uz Allahovu pomoć da ćemo se družiti sa jednim dijelom koji je u istinu već preko 1200 i godina popularno dijelo koje su proučavali, proučavali generacije muslimana još živio, negdje u trećem i četvrtom vijeku i na Tahavi. Od tada sve pa do danas ljudi učavaju i uče baš tubniku. Imam Tahari bio je jedan od velikih imama Hanefijskog mezera. I bio je, što je rijetkost među učenjacima Hanefijskog mezera, veliki muhadis. On je, njega su zamolili na ime učenjaci Hanefijskog mezera u njegovom vremenu koji su živjeli, da im napiše hadijska djela koja podkrepljuju mišljenja hanefijskog mesa. I on je zbilja napisao na tom polju e, dijela na procjenjive važnosti koja su ostavljala danas i koja se proučavaju, ali naš interes je ovo arhajarsko djelo gdje u početku kaže stio sam ukratko napisati u što su vjerovali imam Ebu Hanife i njegovi učenici e, Jusuf i drugi koji su bili njemu bliski e, u njegovom vremenu i prelijeli njegovo znanje. Znači, on govori u principu to, međutim, učenjaci su kasnije uzeli i vidjeli da je upravo to ono vjerovanje što je donio poslanik sallallahu alaihi wa sallam i u što su vjerovali ashabi i prve generacije e, tabina i tabina. Mi ćemo ići po tim tačkama koje je on i sumenu. A prva tačka on kaže na kulu fi tawhidu Allah i mutakidina bi tawfidu Allah inna Allaha vahidu la šarike la. Kažemo o tawhidu uz Allahu pomoć vjerujući da je Allah jedan i da nema suparnika. Kažemo o tevhidu da je Allah jedan i da nema suparnika četiri. Vjerovanju Allah. Vjerovanju Allah. Malekom se ne slaže s njim. Ha? Aha. B. Yes, yes. Znači, možemo reći, sastaviti to dvoje, znači, terhid je vjerovanje u Allahovu jednoću. Znači, to je teizam. Drugim riječima, tevhid možemo staviti kao monoteizam. Znači, vjerovanje jednog Boga. Znači, vjerujemo, kaže on, ne kulu bi tevfiku lillahi muhtefidi, inna Allahe vahidun la šarika la. Allah je jedan i nema pravi. To što se tiče, što smo rekli da je tevhid Allahova jednoća, ili vjerovanje Allahove jednoću, to je ovako više sa jezičkim stvarima. Ali, zna niko neku definiciju, baš ovako da je čuo nekad definiciju da neko definiše tevhid. Je li malo teža? Jesi čuo nekad definiciju? Dobro. Jedna od definicija koja je najkraća i najsadržajnija kaže knjige izučavanje ili e, činjenje Allaha jednim u svemu što je njegovo isključivo pravo. Znači sve ono na što Allah u polaže pravo da bude jedan, da tako izvrši. To je tebi. I kaže imamo tri polja. Koje su podjele tebi? Ko će mi reći jednu konzervativnu. A? Od tevhida zavisi naš ulazak u džennet. Od tevhida zavisi naš spas u džennet. Od tevhida zavisi hoće li nam naš namaz koji planamo. Naš, naše subhana Allah koji kaže biti primjen će biti odbijen. Od toga sve zavisi. Znači, to je ključ svega. I to je Allah Đelešanu zbog toga stvorio na nebesa, zemlju, ljude. Sve što je oko nas. I džennet i I same nas. Stvorio zašto? Kaže, vidi, sad interesantno, ali sam kaže, oma hrvatskom džinama više i glavne. Nisam ni džine ni ljude stvorio, osim da ne obožavaju. Kaže, ima da što jest, da ispune terhid. U komentaru toga. Da ispune terhid. Znači, to je ta žena sa obožavanjem jer jedno te isto je obožavanje srca. Hajde da analiziramo jedan ajet u vezi sa terhidom. Kaže ovaj Đelešanu, obraćajući se poslaniku, vola in ašrakta, la na amelu, vola teku nenne vila hašir. Treba se ima sahabu, ne sahabu, ne? Aha. Pa će ti budu da Aha. Samo da analiziram ovaj ajet, i ovaj ajet, mislim, po meni bar je najupečatljiviji kada je pitanje pojašnjenje Šta znači obožavati Allah za šanom sam? لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Kaže on sada u poslaniku, kada bi ti učinio širka, tvoja djela bi bila poništena i ti bi bio od onih koji su propali. Ali je interesantan kontekst ajta. koliko, maltene svaka riječ je tu pojačana sa tri e, takozvana pojačivača jezička. Koja i to znači potvrđuju to što je rečeno i sa te jezičke strane. živite, ne znam žene, se crti, ali ne, hoće se pa možda. Malo samo vidite ovdje koliko to znači. Meni je žao što nismo malo bolje opremljeni, pa da imamo slike, ilustracije i ostalo, ali ne vezi poslužit će i ovako. To je ajet. Pa ćemo ja vam pokušati udočarati kako to ide. Le in ašrakte. Znači ovo je sad uslov znači. Ako ašrakte ovo te ti obraća se objava kome? Znači poslaniku se ova direktno obraća, samim ti preko njega i Ali interesantno da se obraća takvim jednim grubim govorom kome? Poslaniku za sve, svom miljeniku, najomiljenijem stvari. Ovdje ašrake znači blago. Ašrake znači blago, a blago u arapskom jeziku znači počiniti samo jedno. Imenica znači konstantno, znači stalno se nešto čini. Kad glagol dođe znači učinjeno je jednom. Što bi značilo da je kaže, ako bi jednom počinio širk, samo jednom, jednim djelom, veliki širk, le tamne amal. Ovo le ovdje je potvrda. Ovo ne ovdje je tvrda potvrda, tako zna. Druga potvrda. Kažu učenjaci kad se nalazi ove dvije potvrde podrazumijeva se zakljetva koja se ne spominje. Pa kao da Allah kaže sigurno, tako mi tvoga gospodara znaj da bi ti djela bila poništena. Ovaj samo glagol je pojačan sa koliko stvari? Sa troje. Sa slovom lan koji znači potvrdu, sa slovom nun koji znači potvrdu i sa zamišljenom zakljetom koja inače u jeziku znači potvrdu. Lijahbetan. Analog. Veća riječ. Amel što znači amel? Amel znači dijelo. Obuhvata i riječi i postupke. Došlo je ovdje dvoje, znači čije? Poslanikovo sa ovo je sad genitivna veza se, A genitivna veza u arapskom jeziku podrazumijeva opštost. Što znači svaku tvoje djelo. I borbu na Allahovom putu, posle sve se borio, tako je. I da, je on pozivo ili nije? Da nije pretrpio sve one moguće izljeve bijesa mušika koji su bili u Mekiju, uvrede, i ostalo. Zatrpio li nije? I nagrada za te, za te, za te pretrpljene urede bi bila poništena. I na bilo bi poništeno. Sve, sve, sve, sve. To najmanje htjelo. Sad ponovo drugima velike kunene, sad ponovo, ne samo to, u redu to bi bilo završeno. I bio bi opet lan, rekli smo da je potvrda, opet nun, rekli smo da je potvrda. Kad se ovo dvoje sastavi, to znači zakletva. I ovaj glagol je pojačan sa koliko pojačivača i, i da vam kažem nešto. To je najviše što je moguće u arabskom jeziku. Ne možeš ti doći nikako. Znači nema, ne postoji mogućnost da se četvrti stavi u jeziku. Znači najveći mogući stepen potvrde. من الخاسرين El hasid, ko je hasid? Hasid je gubitnik. Znači onaj, i to el hasid, koji znači, izgubio sve što je mogu izgubiti. Ovo el, ovdje je isti vrat. Znači, obuhvata svaki mogući gubi, sve što je vredno izgubio Kao da kaže, sve što ti vrijedi od dunjaluka i ahiretskog života i vjere i svega što bilo pravo. Ali pazi sad ovdje. Ovdje nije došao glagol ko ovdje. Ovdje je došla evenca. znači da je jedan stabilan gubitak, ne povratnić. Ne se vrati. Znači vidite samo iz ovog jednog rajta koliko je širk opasan. Allah svom poslaniku kaže samo za jedno djelo. Da počinje širk. Da bi se ovo bilo. Zatim mu se potvrđuje da bi mu sva djela bila poništena. O tomu kaže da bi bio gubitnik da ga nema već. Svako obavještenje poslaniku odnosi se na nas, ako nije, to rečeno znači da je čudno što je sad obraća se poslaniku ovim, a zna se da je poslanik zaštićen od širka. Ali kaže eto ono ženu, kad bi tako bio ti koji su na tom svetama tako bi šta nas nama? Da ćemo mi doći šta je širka? Znači su mi vidjeli šta je opasno širka. Koliko je to opasno? Ko tu učini u džahanem će biti to popeo, to mi još došli do toga. Znači šta radimo ovdje, mi smo iz ovoga na da vidimo koliko je, kolika je opasnost širka, drugim riječima da vidimo koliko je važan tevhid. To jest, vjerovanje u Allahu jednoću onako kako je otopio. Pa da vidimo mi sad kako je to Allah Đelešanu htio od nas da vjerujemo u jednu Sad ste vi sada dođete i pitate ljude Kažete vjeruješ u Boga, vjeruješ, vjeruješ da je Bog jedan, vjeruješ čak su Uh, brojne vjere svjetske, ako gledate recimo enciklopedije, religije i ostalo, znači računaju se u monoteističke vjere. Znači deklarišuju se kao monoteističke vjere. Znači vjere koje je obožavaju jednog Boga. Ali kako? Pa ko će meni reći šta to naši učenjaci kažu da je tehnički? Šta to opet Kaži. Te više? Znači, naš vratom kaže da ima jedan tepik koji se zove Robobijet, ima drugi tepik koji se zove Robobijet i ima treći tepik koji se zove o imenima i Je Jel tako li je? Jel to to? Eto. To nam hoće reći. To je jedna od poznata koji, poznatih podjela, ima podjela na dvije vrste, ima podjela na tri vrste, na jednu i tako dalje, i na četiri, ali to je ona podjela koja je najviše raširena vrste. Ko prati vrijeme koliko pričamo? Dobro. Znači, mi imamo sad tebi dubovije, tebi dubovije, tebi Ko će nam reći šta je tevhid iman? Ima neko da zna slovo, da nije uopšte bitno? Ajde. Jednošće da Allah jedini stvore svega i da on upravlja sve svim Aha. Ima li još to sada da? Gospodara. Aha. Znači, tevhid rububije, ili možemo ga mi kao kad bi predali otprilike što je bilo naše kao gospodarstvo, peti drugobijet, to je da vjerujemo da je Allah gospodar svega, da je on tvorac svega i da on upravlja svim. I neki dodaju da vlada svim. Upravljati i vladati je drugačije, odmah malo vlada. Znači upravlja, vlada, je peti drugobijet. Znači, vjerujemo da je Allahova apsolutna vlast, niko ne opravlja ničim osim s njegovom dozvolom to što ima i ljudi na što. I to je ograničeno. Da Allah Đelešanu jedini koji sve stvara. I kad kažemo sve stvara, to jeste iz ničega. I da on upravlja njim, znači kad će ko umriti, kad će se desiti ovo, kad će se desiti ono, kad će se desiti ovako ili onako, znači sve to upravlja ime jedino ko Allah. Dobro, šta znači tebi hilurije? Izučavati svaki ibadet samo, samo Allah Đelešanu. Izučavati svaki ibadet samo Allah Šta je ibadet? Znači neki tebi zovu tebi ibadeta. Šta je ibadet? da ono što Allah ovaj za što naredi da se radi ili izbjegavanje onoga ovaj što je zabranjeno. To je jedna definicija koju je definisao Ibn Kešin Kida na svom tefsiru i kaže tako. Druga definicija postoji koju Ibn Kešin je definisao i kaže to je sve ono što Allah za voli, što je zadovoljno od riječi, djela javnih kraja. I to je šta? Ibadet. Znači sve to ibadet koje je Allah za na naredio samo njemu da radi. Dobro. I treće šta smo rekli? Evo što nove sifate, tako nije. O imenima i svojstvima. Njega ćemo ostaviti nekada za kasnije, ću vam govoriti o tome puno o ovoj knjizi, nećemo budući. Ja tako porečeno te nije e, činjenja Allah završeno jednim u svemu što on zaslužuje da bude jedan. Zatim imamo tebi u gospodarstvu, u ibadetu, u imenima i svojstvima. Znači vjerovati da je gospodar, da on vlada, upravlja i stvara, vjerovati da svi bazite sve što njemu možemo učiniti i vjerovati u njegova imena i svojstva kako vam to To je šta?